la difficulté, elle est liée au fait que, à l'issue euh, de l'injection... Euh, Zailtasuna euh, da, txertuaren ondotik, zazpi eguneko euh, EPA beharrezkoa dela txertatze ziurtagiria aktibatua izan aintzin. ...la du pass vaccinal soit, soit verri. Je pas qu'on ne pourra pas en accueillir d'autres. Je, je dis juste qu'on est effectivement en train de, de travailler sur... Ez dute raiten etorkin gehiago ez ditugula onartuko, baina gaia lantzen ari gira, hau da zentro barneko egonaldia, egonaldi hori luzatzen ahalko da aussi des, euh, des flux d'arrivée dans, dans le centre. Bainan, diarioen arabera izango da. Hau dena horbiletik zaintzen dugu eta saiatzen gira horre ikusten, tapatze arriskoa saiesteko. Pour justement euh, essayer d'éviter ce risque d'engorgement, l'enjeu c'est de, dès lors que les personnes... Gure erronka da, etorkinek eskatzen badute, txertoa eta ziurtagiria eskuratu dezatela, baina ezkira hor jendea euh, behartzeko. On n'est pas en situation de d'obliger qui que ce soit à se faire vacciner. fini